tosphageion ho creurgos sphasdei taton ktenon eutrophe ta epimele upanu edodi maesti kataballei ropaloe e aposphatei mahaira anaderei kai anatemnei touto poi esentos ento creopolio e poi lei Ton hoiron psiloi to e pyri e hydati zdestoi kai poiei pernas petasonas kai tarcheias epitoutois poichilus allantas del phuas hai matiais te magia physkus hepimele kai toster ekte